Prieks jūs sveikt. Jā, un eh, šodien mums ir, eh, Lauri, 27. raidījums šajā te brīnišķīgajā ciklā. Fantastika, par, rekords. <laughs> Jā, par ietekmīgiem vīriem bībelē. Es eh, šodien skatījos, nu, vakar vēl, jā, arī pārskatījos, nu tā gatavojoties. Uh, un, un atradu vienu no pirmajiem raidījumiem, Uh, kur mēs ar tevīm bijām šeit studijā, un es tā minēju, nu, tāda doma ir uz kādiem desmit raidījumiem, jo pa <laughs> desmit vīriem būs runa, un paldies Dievam, Dievs ir tik tiešām veidis plašumā un dziļumā. Un mēs Ka tie esam... vīri ir tik daudz? Jā, jā, desmitā sezona, <laughs> desmitā arī sezona vēl ir, vai ne, un arī tas vēl ir. Brīnišķīgi, brīnišķīga lieta. Un, um, jā, šodien um, mēs ar tevi noslēgsim šo te ciklu tieši par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Un, um, mēs šodien turpināsim sarunu par apustuli uh, Jāni. Uh, iepriekšējā raidījumā mēs to iesākām ar Māri Augustu, bet pirms mēs to darīsim, pirms mēs to darīsim, mēs kopīgi pielūksim mūsu dabas tēvu un kā Aleša raidījumos. Tagad tā iesākts ir, ka es to dā, aicinu darīt viesi. Lauri vādi mūsu lūkšanā. Sarunāts. Lūksim Dievu. Kungs Kristu, paldies, ka tu mūs uztur, ka tu mūs nes uz savām rokām. Paldies, ka tu gādā un ka tu esi dzīves Dievs, kas runā uz mūsu sirdīm. Paldies, ka tu mūs neatstāji un esi mums līdzās ik uz soļa un um, es arī šajā mirklī ar mums. E, sargi, sargi, mūs šeit ar Mārtiņu esot studijā, eh, sveitī arī tehniku un sveitī katru klausītāju, kas šo klausās tagad vai klausīsies ierakstā, lai tu pieskaries, lai tu runā, lai tu pasaki to, kas mums katram jādzird, un patiesi mēs to noglabājam dziļi savā sirdīs un tam sekojam. Āmen. Āmen un amen. Ja. Slaudijam. Tā, darbie draugi, es atgādināšu mūsu pamatrakstu vietu, kas ir no vecās derības. Un tā ir mm, otrā laiku grāmatā, 16. Mm, nodaļas, 9. panta daļa, teiksim tā, ja precīzāk. Ja? Un šeit ir tādi vārdi, vārdi, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Āmen! Un, um, kā jau visos šajos uh, raidījumos, kad mēs uh, runājam par šiem ietekmīgajiem vīriem, ja, tur bija vecās derības vīri un, uh, kā sacīt, jaunās derības vīri, kuri ar savām sirdīm meklēja Dievu, Dievs viņiem atsaucās, Dievs viņus, tā kā Ābrahām bija uh, vai sākumā Ābramu, ja, kad Dievs viņu uzrunāja, un tad viņš atsaucās Dievam, un tad viņš kļūna no Ābrama par Ābrahāmu, un uh, visādas šādas te lietas, un uh, tad, kad mēs tagad arī skatījāmies uz uh, jaunās derības vīriem, te gan bija Timotejs, te gan bija Pēteris un Pāvils, par Pāvilu mums ir vairāk interesanti tādi raidījumi bija, Es teikšu, Laura, tur pa visiem šiem vīriem varētu taisīt atsevišķus ciklus un rakt un darboties, bet, kā lai to saka, tā kā saldā ēdienā ir apustuls Jānis, jo, ja mēs arī paskatāmies, uh, Eh, nu, Pagājušajā mēs ar Māri jau iesākām cilāt no dažādiem rakursiem šīs visas lietas, gan, gan par to, ka apustulis Jānis bija eh, salīdzinoši jauns eh, gados, tad, kad uh, Jēzus uzrunāts sāka viņam sekot, ja? un, un arī tās īpašās attiecības ar Jēzu, tuvās attiecības, ja? un, un šodien es vēl pārskatīju tādus pāris mm, raidījumus interesants, nu, ko vispārībā Mm, tā sacīt. Uh, man nepatīk šis vārds reliģiozā vide, man patīk tāda nu, uh, kristīgā vide vai uh, ticīgo vide, tā, tā to labāk saukt, ja, kad, ko, ko viņi saka par, par Jāni, un, un kad arī tāpat kā gan par Pēteri, gan par pāriem jaunās tādas derības vīriem, visi vienā vārdā saka, o jā, tas, tas, tas bija ritīgs vīrs, jā, ritīgs vīrs, no, nu, no mazām dienām nosacīt izaudzis par tādu, Un cik interesanti arī, kad viss šīs te, nu, vēsturiskie stāsti, kur gan, protams, tur ir tāda, ir kaut kas atkal balstīts uz vēsturiskiem faktiem, kaut kas ir balstīts uz tradīcijām, kaut kas ir balstīts vēl uz kādām lietām. Bet, eh, kad mēs paskatāmies uz šīm te, paklausāmies par Jāni, tad visi viennozīmīgi saka, jā, klau, viņam bija kaut kas īpašs. Ja? Viņam bija īpašas attiecības ar Dievu, tāpēc, kad uh, Viņš arī, eh, kā Mārcis pagājušajā reizē eh, rakstus lasīja, citēja šīs te, eh, ko Jēzus mīlēja māceklis. To pats Jānis nodeva šo liecību, un arī bija kādi citi, jā, kas arī teica, o, māceklis, kur Jēzus mīlēja. Jā. Un, tur varētu palikt tā nedaudz greizsirdīgs kāds varbūt tajā brīdī, un teikt, nu, pagaidi, no kā, ar ko tad es sliktāks. Jā. Bet patiešām redzot šo Jāņa kā parauga, uh, dzīvi, nodošanos, ja, visās lietās. Mm, kāds ir tavs iespējas, varbūt tās, kad tu paskaties uz Jāņa dzīvi, kā, kā viņa tevi ietekmē? <laughs> Kādas ir tās tavas, nu, negribēs teikt, vienkārši emocijas, bet eh, nu, arī tādas sajūtas, pārdomas, ko, ko varbūt tās, kad tu lasi Jāņa evaņģēliju vai Jāņa vēstulis, uh, Eh, gala rezultātā vēl Jāņa atklāsmes grāmata, kas ir tās lietas, nu, es gribētu teikt, praktiskās, jo mēs zinām, ka nu, Dievs ir absolūti praktisks. Un, un katrs no šiem vīriem arī ir reāls cilvēks, kas šeit virs zemes ir staigājis. Līdz ar to ir kādas praktiskas lietas, ko mēs kā vīri varam paņemt. Jā, tu minēji, ka Jānis ir eh, īpaši tuvs dievam. Uh, nevarētu jau teikt, ka tie iepriekšējie vīri arī nav bijuši īpaši tuvu dievam katrā mirklī, bet interesanti, ka um, tāpat kā mēs, katrs vīrs, nu, mēs visi vīrieši, vai ne? Jā, bet tomēr... tā vajadzētu būt, <laughs> ja mēs runājam par vīriem. Jā, bet tajā pašā laikā uh, kāds ir vairāk nu, tāds uh, praktiskāks, kāds, kāds, kāds vairāk ierauk kaut kādus citos, kaut ko, ko vajag palīdzēt, cits varbūt vairāk uh, jūt, par ko dievu lūgt, varbūt cits māk vairāk ar koku strādāt, cits ar metālu strādāt. Un tieši tāpat runājot par vīriem Bībelē, interesanti, ka katram ir kaut kāda šķautne, kas viņam ir īpaši attīstīta. Un man liekas, Jānis ir uh, tāds uh, īpašāks ar savu tādu, man liekas, ļoti pragmatisku skatījumu, tādu ļoti tādu veselīgu, es teiktu, gan uz to pusi, kas ir tāda – ticības dzīve, jeb tur, kur viņš ir Jēzus tuvumā un Jēzum līdz un Jēzu pazīst un daudz ir iepazinis, bet viņš neaiziet tādā, nu, nu, tādā reliģiskumā vai tādā dziļā zināšanā un tad viņš lieto tādu valodu, ko pārējie nepazīst un nesaprot, bet viņš paliek tanī vienkāršībā. Un tanī pašā laikā interesanti, ka viņš nevis paliek arī tādā Zin kā, kad ir tie, kas nu pat ir pieņēmuši Krista, vienīgo, ko viņi redz, ir Krista, un vienīgais ir mīlestība, viņš lido pa gaisu, viņš vispār neko citu neredz, viņam ir tikai uh, rozā brīls un sirsniņas apkārt, viņš viss mīl. Yeah. Vai ne? Un viņš, un viņš principā to otru uh, pusi, kur kāds atkrīt, vai kāds paiet nost, vai kādam paslīd kāja, viņš vispār neredz, jo viņam ir norauts jumts. Tas ir, zini kā, tas man tikko kā asociēja uh, ar Eh, manu meitu Danielu. Ja? Nu, viņai tagad pusotras gads, viņš vairāk ir, nu, viņa tagad diezgan stabili ir iemācījusies staigāt. Bet tu arī atceries pie saviem bērniem, ja? Tev mazākais jau staigā? Jā, tagad sācis ir steberēt. Nu, vo. un tu ievēro, kas notiekās, kā, kā tas process notiekās, kad viņš, kad viņš nostājies kājās, un tad viņš tā kā, eh, it kā ir maršruts vai trajektorija, un viņš tā ātriem soļiem, jā, līdz tam punktam B, lai, lai pieturētos. Un man tas asociējās tieši arī nu, ar jaundzimušiem kristiešiem, kad ir tas, wow, es taču vāku staigāt, es esmu ar Jēzu, un, un tu tā kā no tā punkta A esi piestartējies, un lai nenokristu, tu vienkārši liec kājas, <laughs> jā, un tā tu pārvietojies. Uh, Un man liekas, ka tas, tas, tas tā, nu, diezgan daudziem ir. Ja? Jo, jo nu, pieņemsim, tev ir arī kādiem brāļiem tikšanās, ja, kur, kā tu saki, muitnieku grupa, ja? un uh, tur vīra dažādu vēsturi un pieredzi, un, un daudziem ir kaut kādas, vai ir bijušas atkarības, un viņš no tās atkarības grib aizmukt. Viņš, viņš tikai priecīgs piecēlies, viņš tagad skrien, viņš saprot, ja es, ja es piebremzēšu, tad es atkal būšu tur iekšā, vai ne? Uh, Un, man liekas, šeit tas, tas, tas arī ir tāds. Jā, turpinot. Un, uh, un redzi, interesanti, uh, Jānis, šī visā, ko tu saki, viņš ir tāds veselīgs, tanī skatā arī uz to otru pusi, ka kādi kaut kur paiet nost, kādi kaut kur tiek aizmaldināti prom, kādus kārdina un viņi kaut kur pietiekoši labi nezina Dievu vārdu un viņus velns aizvilina prom, un viņš to, nu, kā viņš eh, savās vēstulēs raksta, viņš arī zvana to eh, uzmanības zvanu par to, ka viens ir ticiet, bet otrs esiet uzmanīgi ar savām izvēlēm, ka jūs ar tām neatkrītat. Un viņš ļoti skaidri, kur viņš redz, kur viņš brīdina draudzes, kur viņš redz, ka notiek arī tā otra puse, nevis viņš ir tāds, uh, nu, tā kā klaps ciet, esmu ar Jēzu, man viss ir super. Bet viņš tajā pašā laikā, viņam tā sirds ir paplašināta, kur viņš redz apkārt citus, kā iet tiem, un viņš tā kā, tāds sajūta, ka viņš tā kā profilaktiski grib brīdināt, kad esiet uzmanīgi, kur jūs veltat enerģiju, kur, jūs, kur ir jūsu sirdis, kur jūs ikdienā patērēt laiku, uh, vai jūs caur to kaut kur nedabūsiet nokrist, jeb tā kā tas mazais bērns, kurš te istabai steberē ātrumā pāri, patiesībā viņu pagriezot pa labi, pa kreisi, viņš griežās brīvi. Mm. Viņš vai nu aizies pa labi vai pa kreisi, bet viņš nav stabils. Mm. Un tur ir tā bīstamība, ka redz tas cilvēks, kas ir sācis iet ticības ceļu, viņš ir sācis iet pareizā virzienā, bet viņu ļoti viegli ir novirzīt nost. Un tajā brīdī tik ļoti svarīgi ir, ka kādi ir līdzās – kur saka un kur brīdina, saka, klau, šobrīd tas ir bīstami, nezinu. Ja kaut kādā skatās, piemēram, ģimenes kontekstā, kad tu tagad skrien un dari ļoti daudz lietas ārpus mājām, bet ģimene atstāja novārtā, tad nebrīnies, ka kādā mirklī tā ģimenē būs kaut kāda pārpratuma, jo vienkārši jūs nepavada kopā laiku, jo tu neizpildi to bībeles pāntu, kurš saka – viens no otra atteiet nos tikai uz lūkšanu mirkli un pēc tam esiet kopā, un kas ir es komendu rakstīts, lai vēlns jūs nekārdina. Jā. Tādējādi ir kaut kādas lietas, kuras Jānis ļoti labi, nu viņš tādā augstā lidojumā iezīmē, kur potenciāli var būt briesmas, bet viņš to dara ļoti tādā, nu tādā, es teiktu, ne tā ar mietu pa galvu, bet viņš to dara tā, nu, tā smalki un inteliģenti, bet tajā pašā laikā ar ļoti dziļu nozīmi, kur, man liekas, tam ir ļoti liels svars, un man liekas, Jānis tur ir, tur ir īpaši ar to, kā viņš māk to izrīt. Protams, evaņģēli viņš ceturtu uzrakst savādāk un precīzāk, un tur laika lec, kur pārējos tur tā nenotiek, un tur varētu pētīt visādas nianses, kas atkal ir no tāda vēsturiskā fona. Bet līdz ko jau skatās vēstulis, uh, vai no nu atklāsmes grāmatas vispār, nu tur atsevišķi darīšana, tur atkal pavisam kaut kas cits, kad um, Jānis ir tanī, kā Dievs uz tevi runā un Dievs tevi aicina, bet beigās darbību izdara tu. Vai nu tu neatsaucies un svētības palaid garām, vai nu tu atsaucies un Dievs caur tevi strādā, un tieši tāpat ir ar kārdināšanām, Jā, vēlns uzbrūk, jā, vēlns kārdin, jā, viņš tur liek padenes un liek lamats un ko tik viņš visu kaut ko nedara, bet darbību izdari tu. Un tur tu nevar vainot, kā, piemēram, ja skatās no Dieva perspektīvas, ka tad, kad tu aizies mūžībā, ja tu izvēlnēs izdarījis par labu kristumu, ka tu varēsi teikt, Dievs, vot redz, kā tu man. Mm. Dievs uz tevi runāja, Dievs tevi atklāja, Dievs tevi aicināja, bet to izvēli izdari tu, Un tieši tāpat ir ar, ar uh, otru pusi. Zini, kā tu tur nepaskaties līdzi, vai tu tur apkārt skrieni, tur neesi mājās, un tam mājās tev nav vajadzīgā kārtība un kaut kas, un vienā brīdī tu paliec ar asu vārdu mājās. Un kaut ko tu pasaki kaut kādu asumu. Velns tev kārnē, bet pa, to, pa tām lūpām ārā to aso vārdu jau izteici tu. Mm. Tur jau norāvies tu, un tur ir tas, ko Jānis saka, klausies, esi Dieva tuvumā, lai tu neesi apdraudēts. Vai arī tad, kad tu esi apdraudēts, lai tu to ātrāk atpazīsti un tu neuzķeries uz tām lamatām. Un tur Jānis šo te niansi diezgan daudz, viņš tā no dažādām pusēm mēģina griezt un likt, nu, domāt par to, cik vīri šodien mums ir svarīgi, kur mēs tērējam laiku, kur mēs tērējam mūsu uzmanību, kur mēs tērējam mūsu spēkus. Lai tajā pašā, nu, kā ir tā līdzība, zin kā, kurus, kurus un tu baro, ja tu baro to, kas mm -hmm. ir mhm. tas, tas, kas ir labais, tad tev aiziet labais, ja tu baro to, kas ir ļaunais, ļaujies tam, tad tev arī pārņem tas. Un man liekas, tur ir tik ļoti foršas tās nianses, eh, kur lasot, piemēram, Jāņa pirmo vēstuli, to var uh, ieraudzīt, kur viņš runā par, uh, kad redzi, tur, kur viņš raksta par to, ka uh, Dievs ir gaisma, kas ir uh, Jāņa pirmā vēstulē, uh, kā sastāvā pantā ir rakstīts, ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Redz, viņš ļoti uzmanīgi mūs, mums saka par to, kad mēs nevaram dzīvot tikai vārdos, jeb radīt ārējo fasādi, cik viss ir labi, bet patiesībā mums vajag tā, ka Dievs redz mūsu sirdi un kad sirdī ir labi jo tā ārējā fasāde jau agri vēl, viņi kaut kur nobruks, sabruks, tur kaut kas notiks, bet mums jāpaliek ir tanī Dieva gaismā, lai Dievs to mūsu sirdi maina vai strādā ar viņu, un ja tur kaut kāds uzbrukums nāk, kas mūs tur grib aizmānīt prom, kaut lamat, lai mēs tur neiekrītam. Un man liekas, ka tur ir tā, tā viena no lielām lietām, par ko Jānis um, daudz un no dažādām pusēm mūs aicina domāt – par to, ka tā otrā puse ir, viņa ir reāla, tie kārdinājumi ir reāli, tas grēks ir reāls, viņš nav nekur no tevis nos tālāk prom, kā man ir tie vīri, ko tu pieminēji. Ir kādi, kas tiešām ir domājuši, un viņi ir kaut kur izdomājuši tā, ka tad, kad viņi nokristās, tajā brīdī viņas ieliks tā kā citā realitātē, <laughs> kurā viņi būs ar tādu kaut kādu no nu, apkārt aizsargu kupolu, Un viņiem vairs netiek nekas cauri. Un realitātē, zinu, ko viņš saka? Viņš saka, man pīpēt gribēs divreiz vairāk. Mm -hmm. Un tajā brīdī tur ir tas lielais jautājums, kā tev noturēties, lai tu savā dzīvē izdari tās pareizās izvēles. Jo tā izvēle beigās jāizdara tev. At tās izvēles ir tik nenormāli daudz, un dažkārt viņas ir tik sapiņķerētas – Un tajā brīdī, ja nav Dieva vadības, ja nav svētā gara tuvuma, nu, nu ķīselis, nu, tik jau, laika jautājums, kad viņš iestājās, vai ne? Vai ne, jā. Jo, saprot, visu arī tevī klausoties, un šodien vēl saku pārskatītās vēsturiskās lietas par Jāni, cik interesanti, eh, teiksim, eh, tādos simbolos, kad, kad tiek runāts citreiz nu, par kādiem vīriem, ja, nu, pieņemsim, eh, Pēters kā klīns, ja, tad Jānis e, tajā e, pirmkristīgajā draudzē, viņš tiek asociēts ar ērgli. Un, ja tu paskatīsies kaut kādus, tad e, viņš dzīvoja Efēzā ļoti ilgu laiku, pirms viņu izsūtīja uz šo patmas salu, laikam tā bija, ja, kur, kur viņš bija kā, sarakstīto to, to atklāsmes grāmatu un pēc tam pēc tā valdnieka nāves, tad, tad viņš varēja atkal atgriezties uz Efēzu apakaļ. Un, um, cik tur interesanta lieta ir, kad eh, viņa tā māja atrodas eh, kalnā un eh, bišķiņa zemāk Efēzā bija Afrodītas templis, kur notiek visas šīs te pagāniskās trakās lietas. Ja, tur nu, izvirtība, visādas upurēšanas un tā tālāk. Un viņa māja ir virs tā. Tas varētu būt tā arī tāds simbols. Ja? Un arī par šo ērgli runājot, kāpēc viņu asociēja uh, no nu, tiem pirmkristiešu laikiem. Tā kā ar ērgli, ar tāpēc, ka ērglis lido ļoti augstu, un viņam ir ļoti plašs pārskats, bet vienlaicīgi viņš var koncentrēties un ieraudzīt uh, kaut kādu sīku detaļu vai sīku dzīvnieku, uh, un viņš viņu var nomedīt. Un tas tā ļoti interesanti, kad visi tie e, vīri, kas viņu arī pētījuši, Jau, kā saka, apologēti un tam līdzīgi viņi saka, jā, kad viņa šī īpašā tuvība ar Kristu arī ir tā, kas viņam deva šo īpašību. Kā, tā kā tu teici, ka viņš paskatās, bet uh, viņš ir vienkārši, bet viņš nav prasts. Nē, absolūti nē. Ja? Un uh, tie, tie piemēri, kurus viņš dod, tāpēc, kad uh, Eh, nu, ne par velti viņu sauc par mīlestības apustuli, jo, nu, kā viņš saka, Dievs ir mīlestība, jā, un tad viņš pamāca, kā tas ir, un ka viņam citreiz saka, nu, bet kas ir pats galvenais? Viņš saka, nu, turiet mīlestību savā starpā, viss. Un kā, tik vienkārši? Tas nav vienkārši. <laughs> jā, redzi, interesanti, tur jau, nu, Jānis jau arī tālāk eh, pirmā vēstulē, piemēram, 3. nodaļā 11. pantā viņš raksta, uh, tā nodaļa vispār saucās mīlēt citu, un viņš mm -hmm. raksta, jo šī ir tā vēsts, ko, es esmu, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Redz, viņš nomaina to uh, uzsvaru, kad kamēr cilvēks ir bez Kristus, viņš egoistiski dzīvo sev un mīl sevi to, ko Jānis šeit, un Jānis nesaka, tagad tev būs jāpērtrauc mīlēt sevi, tagad tu mīlēsi cits. Absolūti nē, bet tajā pašā laikā, redz, ko viņš mums saka, mūs tā vēsts, jeb Kristus izmaina sirdi uz to, ka tev būs jāiemācās otru mīlēt. Kur, zingā, tā jau saka, kad um, laulība ir laba vieta, kurā tev samazināt savu egoismu, jeb meklēt kā kalpot otram, un tad, kad uh, tur divi satiekās, kur katrs tikai savu egoismu audzē, tur diezgan ātri tā savienība izjūg. Jo nav jau tā ieinteresētība otrā un kalpot otram. Un tas ir, tā ir būtiska izmaiņa pašā cilvēkā, jo ilgāk viņš uz šīs zemes dzīvo un vairāk viņš ir es, es, es, man, man un man. Un tagad vienā brīdī tev saka, klausies, ev, nu, zin kā ir, tev jāmeklē, kas ir otram svētīgs un vajadzīgs tajā brīdī, kur es, kāpēc es, mm. un, ne, un visas tās pārējās lietas. Un tur arī kārdinātājs ir klāt, kurš ļoti ātri tevi mēģina nomānīt no tās labās vēsts. Patiesībā redz, kur ir tā brīvība, ir tanī, ka tu sāc, kā ir tas teikts, ka svētīgāk ir dot nekā ņemt, bet tev līdz tam ir jāizaug, tev līdz tam ir jānobriest, tev tanī ir jānonāk, un jo tu vairāk tur nonāc, jo tu patiesībā saproti, jo vairāk tur ir brīvības. Un tur Jānis ir ļoti tāds skaisti smalks ar saviem tiem tekstiem un ar savu to aicinājumu, bet viņš ļoti uzmanīgi uh, dod tos signālus par to, kas ir tās lielās lietas, uz kurām tur krist cauri, un kurās tev jāskatās, kas notiek tavā sirdī. Jo, zin kā, to jau arī saka, kad – jo tu vairāk esi es, es, es un mans ego, jo vairāk tev jādodās ir kalpošanā, lai viņš uh, mainās vai uh, tur, kur es tev rādīju pirms raidījuma to bildi, kur divi ir satikušies sieviete un vīrietis un viņš uh, viens otru ņem ar kalti kaļ nost viskaut kādas lietas, kas patiesībā ir egoisma lietas, ko tu gribi paturēt, patiesībā viņas tevi dara smagu, viņas tev žņaudz nost, viņas tevi bremzē, un uh, tur, tajā mirklī, tu tā mehāniski to izdarīt nevar, un tur vajag Kristu. Un tur vajag to dievišķo mīlestību, tur vajag to svētā gara vadību, kura tev parāda, kas ir svarīgi un kas nav, un kur tev vajag piebremzēt, kur nē, kur ir tie uh, bībelistiskie ļoti labie padomi, piemēram, vecākie vīri pamācīt jaunākus vai vecākās sievas pamācīt jaunāks. Jo tur kāds, kas ir izgājis jau tam cauri, man ir tāds sajūta dažkārt, ka Jānis ir tagad tas, nu, tas vecākais vīrs, tikai viņam tie jaunākie ir nevis viens, divi, bet tāds, nu, paprāvāks bariņš, kur viņš... Bet grib... tas jau tā arī ir. Jo, jo nu, pārtauc, iedošu atkal vēsturisko ieskatu, ja tur paskatās, tad praktiski apustulis Jānis, viņš ir no apustuļiem pēdējais, kas, kas paliek. Pat arī it kā izskatās, ka arī apustulis Pāvils uh, arī aiziet ātrāk mūžībā, uh, un, un Jānis ir. Un tad sanāk tā, ka uh, apustulis Pāvils, kad gāja, uh, nu, tajā pašā Efēzes draudzē, viņš tur rakstīja un tam, tam, tā, kad viņš, viņš tā kā tajās vietās viņš kā, nu, vienreiz, maksimums divreiz ir nodibināts caur viņu draudzes, un tad viņš dodas tālāk. Uh, Jānis ir tāds, uh, ja varētu teikt, vairāk lokāls vīrs. Ja? Jo ne par velti viņu arī uh, pats Pāvils saka, ka jā, klau, tur tas, ko Jēzus ir ielicis, viens no draudzes pamatiem, tas ir Jānis. Ja? Un viņš arī pat ak akceptē, jo tur ar dažiem citiem vīriem viņam bija domstarpības, ja? bet pie Jāņa vispār nekāda lieta. Un tad, kad mēs lasām šitās vēstules, tad praktiski viņš ir tā kā, nu, tā kā bīskaps, kurš uh, pārskata tās draudzes, kurš ieska, iesaka. Ja? Tāpēc tās vēstules arī tādas ir. Un, un to tu pareizi jau uztver un, un, un uzsver šīs lietas, kad uh, atceries, Jānis pateiks to rakstīju, viņš saka, kad uh, ir šie te trīs attīstības, ja, kad jauniekļi, kas jūs jau vēl nesat uzvarējuši, ja, un viņš pēc tam aiziet līdz tēviem. Tēvi, kas jūs esat iepazinuši uh, Eh, latviešu valodā ir vienkārši tāds tā visu eh, vareno. Ja? Eh, krievu valodā, ja pārtulko no krievu valodas sinodālā tūkojuma, tur tā, to, kas ir bijis no iesākuma, ja? Dievu tik tālu, kad jūs esat iepazīstināti to, kas ir bijis no iesākuma. Tad tā atklāsme jums ir šī te gan dziļumā, gan tā kā tās ēgļa lidojumas plašumā jūs aptverat, ja? jo viņam arī bija šis te plašais skatījums, ja? viņš ne tikai... E, vadīja draugi Efēzā, bet arī uh, Smirnā. Visas tās draudzes, kas tiek uzskaitītas atklāsmes grāmatā, tās ir reāls draudzes, un viņas šobrīd, uh, kā sacīt, <laughs> varbūt tur nav fiziski, es ceru, ka ir kādas arī kristiešu draudzes, nu tā diezgan lielā mērā tā ir uh, Turcijas un tā tā, tā visa teritorija, ja, kur ļoti daudz izplatīts musulmānisms šobrīd ir, bet uh, viss tas, ko viņš kā runā, uh, Tāpēc, ka viņam ir atklāsme par to, tāpēc, ka viņš ir praktiski arī tajā iekšā. Un tāpēc es domāju, tam ir tik ļoti arī liels tāds svars. Līdzīgi kā mēs ar tiem runājam par Timoteju, kad uh, likās jauns, jauns, jā, uh, eh, <laughs> šeit, protams, Jānis, viņš nu nemaz nav jauns, jā, cik ir saprotams no vēsturiskām liecībām, kad tīri gados viņš nodzīvoja pārpas simtu nedaudz gadu, jā, pirms aizietu pie debes tēta uz mājām, tad, tad šeit viņš jau ir ritīgi padzīvojis vīrs, un kāpēc vēl bija Efēza, tāpēc, ka pie viņa, ja viņš būtu kaut kur tuvāk, nu, Jeruzālēmē vai vēl kaut kā, tur baigi milzīgās vajāšanas bija. Bet šeit kristieši, kas visi staigāja, pārvietojās pat tā laika Romas impērija, viņi varēja diezgan vienkārši nonākt pie viņa, uh, Un vēl tas, kad viņam tur apakšā bija tas afrodītis, eh, kā sacīt, uh, nu, tā vieta, ja, <laughs> gribētu tās moderniem vārdiem teikt uziņu vieta, ja, un tā tālāk tas vēl nosacīt it kā pat uh, nomaskēja viņu, ja, nu, tas ir tā kā, Uh, ir, ir mums arī Rīgā kaut kādas vietas, kur ir, pieņemsim, naktsklubs, un tad tur bišķiņ pa kvartālu tālāk ir draugi. Ja? Nu, tur, ja tur draudzēji būtu slikti laiki, tad naktas klubs jau piemaskē. Tur viss iet, tur viss notiekās. Nu, mēs tur viņu aizsargājām. Ja? Nu, tas tā ieskatam, lai būtu kaut kāds priekšstats. Ja? Protams, tad, kad jau vēlāk eh, kristīgā ticība vairāk un vairāk eh, izplatījās un tika atzīta Romas impērijā, tad bija vienkāršāk, bet šis starts nebija vienkāršs. Nu, lūk, jā, paldies tev vēlreiz par taviem ieskatiem visiem. Es domāju, mēs šobrīd ejam muzikālā pauzē un pēc muzikālās pauzes turpinam. Let's climb, one, two, hey! tāda uzmundrinošāka dziesma. Ticības brālis dzied vienkārši dvēseli slavē to kungu, nu tā no visas sirds, un jūs atradīsiet YouTube šo te dziesmu konkrēto, tad jūs redzēsiet, ka tur vīri, tur vairāki kopā un sajūsmā slavē Dievu, dziedot un dejojot tam kungam par kodu. Nu tā kā Dāvids, tā kā Dāvids, jā. Jā, bet mēs ar Lauru turpinām šodien raidījumu par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Mēs turpinām skatīties uz apostuli Jāni. Mēs turpinām skatīties uz tām patiešām lielajām lietām un smalkajām lietām un nedaudz mazākām lietām, ko Jānis ar savu staigāšanu kopā ar Dievu uh, parāda mums, un tas ir kā piemērs. Es domāju, ka cik brīnišķīgi, Laura, iedomājies, mums ir rokas grāmata, ko man priekšā bībele, tev arī tavējā ir, ja? <laughs> ir, ir, man arī rokas grāmata līdz. Nu, redz, un, un atšķir vaļā un lasi Jāņa, vēstuli, pirmo, otro, trešo, izlasi Jāņa evaņģēlī, e, lūdz Dievam atklāsmi, Dievs ir devis svēto garu, kas ir mūsu audzinātais, skolotājs, vadītājs, ja? visās šajās lietās, kurš parāda, kur vajag viņš norāja, kad vajag viņš, e, kā sacīt, uzmundrina, ja? un tas viss mums ir, tas viss mums ir, un mēs sākām ar tevi, kā sacīt, šajā pauzē tā bišķiņi pieskarties tam, kuram Tur tu tās runās tālāk par to, ka e, dažkārt e, tie vēlnu uzbrukumi ir tik lieli, ka e, nu, Mēs vīri vienkārši nosēžamies malā un domājam, a, kas es tāds, kāpēc es tāds, a, kā man tā gadījās, a, ka, ko man tagad darīt. Ir labi, ir labi apsēsties un padomāt, bet ir svarīgi apsēsties padomāt tikai pareizā virzienā, jo citreiz tā balss, kas uh, kā sacīt, no pasaules gara, no visām šīm lietām, nu, viņi nenāk, lai mūsu uzmundrinātu, tā kā to dara svētais gars, jā, viņi nāk, lai mūs vienkārši nogalinātu, lai mūs pāriet pāri un nekas, varētu teikt, ka slapja vieta nepaliek, jā, un tāpēc mums ir jāšķir šīs lietas, un tev ir ko teikt šinīku sakarā. Jā, un redz, Jānis ir, Jānis ir tieši, viņš izjūt šo te lietu, kas uh, visticamāk ir bijusi tajos laikos, un tieši tāpat es arī dzirdu šodien, uh, ka ir kādi vīri, kas ir uh, ticīgi un kas iet ticības ceļu, un tad viņi kādā brīdī apšauba savu identitāti. Un Jānis kā zinādams, viņš par to runā un saka, kad mēs esam Dieva bērni, mēs esam tie, kas visi esam apliecinājuši savu ticību uz Kristu, mēs esam ierakstīti mūžības grāmatā un tur nekas nemainās. Un tajā brīdī, kad apsūdzētājs nāk un saka, vai tiešām, tad tajā brīdī mācoties no Jāņa mēs sakam, tiešām – bez nekādas iespējas, un tajā brīdī nekur vairs mūs nevar izkustināt un nevar mūs apmānīt un nevar mūs aizmānīt prom no identitātes, kas ir, kur ir kādas lietas, kur tāds jūt, Jānis tā runā par kodām mazām lietām un pamāc, un tad viņš tajā pašā laikā pieķerās kodam identitātes lietām un saka, klausies, ir stūrakmeņi, kuri nemainās, un Kristus ir uzticams, un, uh, un šodien, ja tev nāk kāds klāt tāds un saka, klausies, tu neesi, vai tiešām tu esi, uh, tad tu vari mierīgi teikt, jā, es esmu. Un eh, man liekas, ka forši, kur Jānis vēl vienu lietu, ko viņš eh, brīdina par to, lai mēs pārbaudam lietas, kas nāk mūsu dzīvē. Lai mēs esam ļoti praktiski, ja ir ikdienas gājums, kur nekas baigi, nu tā, pa labi, pa kreisi neiet un visi iet savu, savu ceļu, tad viss ir kārtībā, bet tik pa laikam nākotas lietas, kur tu īsti nesaproti, kā tik galā, un tu nesaproti, Kas tas tāds ir, kas nāk, vai tas ir kaut kas svētīgs mūsu ģimenei, vai tas ir tomēr kaut kas pret, vai manā dzīvē šis te darba piedāvājums ir labs un man pieņemams, vai tajā pašā laikā nepieņemt, vai man šo te darījumu, kurš izskatās tik ļoti brīnišķīgs un šo vajadzētu ņemt, jo es nopelnīju tur sev vai ģimenei vai kādam naudu, vai Dievs tas ir no tevis? Un tur ir ļoti skaisti, ka 4. nodaļā viņš raksta, mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva. Un man liekas, tas tik ļoti skaisti ir, kur Jānis iedod tādas praktiskas lietas, ka esi uzmanīgs un pārbaudi. Jo man ir bijušas daudz liecības, ko vīri man ir dalījušies, un pats es esmu piedzīvojis savā dzīvē, kad tad, kad nāk kaut kas ļoti, nu tāds liekas, nu, nu ir izlecis laimīgā loza un nu ir laima manējā ka nevis viņu uzreiz skriet un glāb, grābt un lekt no biksēm ārā, bet Dievam paprasīt, Dievs, vai tas ir no tevis. Un cik daudz es esmu dzirdējis stāsts, kur tiešām vīri ir teikuši, nu liekas, nu tur, nu, nu tur visam bija jāsanāk, un nu tā kā medus un piens līst. Un realtātē viņi Dievu nav lūguši, viņi tur uz karstumu ir ieskrējuši iekšā, un ir zaudējuši milzīgas summas, zaudējuši veselības, ko tik viskaut ko, kur Velns ir ieslēdzis gaismiņu kā naktstauriņam, un patiesībā tur ir, nezinu, liesma, kurai tu pildo pa tuvu un apdedzinies. Un man liekas, Jānis ir tik ļoti, nu tāds praktisks ar to, kur viņš ļoti tādas lietas saka, esi uzmanīgs, neskrien, nesteidzies, Dievs tev iet pa priekšu, Dievs zina, kas tev ir vajadzīgs un kas tev nav, un klausies viņā. Nevis skrien pats vis kaut kur, bet ieklausies, ko viņš tev saka, un tad spēr to soli. Ar Dievu tu nevar nokavēt. Zin, kā mums cilvēcīgi liekas, un, un vēlns dažkārt iedod mums to ātri, ātri tagad vajag, bet Dievam nav tāda laika izpratnes, viņam ir pavisam savādāk, un dažkārt mēs paši sasteidzinam lietas, kur nevajag sasteidzināt, un pēc tam mēs tur uh, dabūjam tās uh, brūces tur ap, nu, apstrādāt ar visādiem tur leikoplastiem un visādām zālītēm, kur ja mēs Dievam paprasītu, iespējams to nemaidzētu darīt. Jā, un zini, arī tikko ienāca labs tāds piemērs prātā, kad nu, mums abiem diviem ir mazi bērni, ja, un mm, mēs esam savām sievām līdzās bijuši, visu to brītiņu, kamēr bērniņš ir iznēsāts un pēc tam arī piedzimst. Un mēs arī to ar tiem labi saprotam, ka ja šajā procesā sāktos mākslīga steidzināšana, tad nebūtu labs rezultāts, tad, tad būtu ļoti slikti. Un eh, tad, kad ir eh, gudri ārsti un gudrs vecmāts blakus, un ļoti labi, kad ir dievbīgi cilvēki, kuri saka, nesteidzies, uh, viss kārtībā, tikai neuztraucies, tikai, kā sacīt, saglabā mieru, ja, jebkurās apstākļos, jebkurā situācijā, eh, viss ir daudz maz saprotams, eh, nevajag sasteigt, nevajag sasteigt tās lietas, tad parasti tas rezultāts arī ir labs, ja, jo mums, teiksim, ar sieviņu zaigu, mūsu Daniela, nu, tas vispār bija, kā sacīt, pārdabisks, pārdabisks, patiešām vieglas dzemdības tur, uh, Tā bija nu, brīnišķīga dieva dāvana tajā visā. Un, um, protams, un te ir tas, um, tur bija mūsu abu divu darbs. Ja? Teiksim, mans darbs bija tas, kad <laughs> visu pirms, protams, lūgt par zaigu, par sieviņu, par bērniņu. Un, un um, radīt to atmosfēru, cik vien es kā vīrs, kā tēvs to varu izdarīt, ja? no viņas puses arī bija darbs tajā, kad uh, nu, es zinu diezgan daudz māsas, kas uh, sāka nervozēt, tad, tad viņas sāk kaut ko iēst, tad viņām vajag kaut ko uh, tonizējošu uzdzert, un tas viss atstāja fizisku iespēju tam bērnam, pēc tam ir grūtāk piedzimt, pēc tam tam ir sekas, un cik svarīgi, kad mēs saglabājam šo te praktisko mieru, bet kā jau tu teici, uh, Kad, eh, tad, kad nāk vēlams ar savām lietām, un arī šeit, šajā nodaļā, eh, tas pēdējais teikums ir ļoti interesants, ko Jānis saka, jo daudzi viltīgi pravieši ir izgājuši pasaulē. Daudzi tādi cilvēki, ja, kas viņu viltības runā, Ja? Nu, protams, mēs saprotam, ka aiz tā stāv visu vēlns, kad viņš to viltību nes cauri tam visam. Ja? Vai, jo īpaši šobrīd, kad uh, nu, daudzās pozīcijās cilvēki ar viltību vienkārši grib iedzīvoties, viņiem grib nopelnīt naudu tādā veidā, jo īpaši šobrīd mums ir vajadzīga šī te svētā gara vadība, un svētais gars ir tas, kas mums dod kā arī tiek teikts eh, Dievu vārdā, kā gudrības gars, atklāsmes gars, ja, spēka gars, ja, miera gars, tas viss mums ir dots. Un arī to, ko mēs ar tevim runājam, kad mm, redz, e, ir tā milzīgā starpība, kad, uh, nu, ja mēs runājam par pasauli un, kā pasauli saka, reliģija, ja, tad lielākā daļa uh, uztver tās lietas, kad kaut kas notiek no ārpuses, es tur sajūtu, es tur izjūtu, es tur pakļāvos tām sajūtām, tām skudriņām, tur vēl kaut kam. Uh, Bet, eh, ja mēs skatāmies Dieva vārdā un evaņģēlijā un tajā, ko stāsta Jēzus, tad kur tad mājo gars? Viņš mājo mūsos. Un tas ir tas, ko tu teici par šo te brālīti, kad uh, tādam jaunpiedzimušam <laughs> cilvēkam jau liekas, ka tevi, nu, eh, Dievs tagad uztaisīs tev tādu pārdabisku kupolu apkārt un viss, viss nu, tie, kā sacīt, no tevīm atleks. Tā īstenībā ir tā, ka, ja Dievs mājo tevī un manī, tad šis te kupols veidojās izējot no manis un no tevis. Tas ir, ka mēs runājam vārdu, kā Dievs no pirmās bībeles lapas puses visu radīs. Ja? Tu domā kā Dievs, tu runā kā Dievs, un tā tās lietas notiekās. Pasauli visu dara uz otru pusi. Viņi saka, tu redzi, tu neredzi, tā tad nekā, bet ja tu redzi, tad jā, tas ir. A Dievs saka, pagaidi, ja? es sevī to redzu, es to pasaku, un tas notiek. Un tas tieši arī notiekās, ņemot vērā to, ko saka Jānis. Viņš saka, bērniņi, nu, ja jūs esat bērniņi, dieva bērniņi, tad jums tas ir jāapzinās, jums ir tā jādomā, un ja jūs tā domājat, tad jūs sāk runāt tā, ja? jo es domāju, ka tava vecākā meitiņa, nu, viņa ik pa brīžam dzird, ko tēti saka, viņi dzird, ko mamma saka, viņi dzird, ko vecais tēvs saka, un es domāju, ka tur ir kādi vārdi vai pat teikumi, kurus viņi atreferē, vai ne? Jā, jā, tas jau, tas jau tā ir, kad man liekas ir tik ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs, mums ir kaut kāds piemērs, no kā mēs varam ņemt, no kā mēs varam piepildīties, kam mēs varam sekot un uh, no tā arī spēr kaut kādus soļus mūsu dzīvē. Un man liekas, ka ļoti labi redz, vēl viens šķautni, par ko Jānis runā, ir, ir um, vēstulē, kur viņš runā par, kur ticība uzvar pasauli, un ka viņš saka, kad mēs Dievu bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņu baušļus. Redz, tas iesākums ir mūsu ikdienas izvēles, mūsu ikdienas rutīna, uh, kur mēs vispirms tuvojamies Dievam, mīlam Dievu, praktizējam to, kas ir lūkšanas, bībeles lasīšana, sarunas, mūzika, vide, kurā mēs esam, kas ir mīlestības pilna, un tad mēs varam dot to tālāk. Ja mēs neesam tādā vidē, ja mēs tādu nepraktizējam, ja mēs tikai svētdien aiziem uz draudz un pārējā laikā, no tur viss notiek absolūti pretēji, uh, tad mēs nevaram gaidīt to, ka mēs varēsim iedot daudz mīlestības, jo, ja Dievs mūs nepiepilda ar to, ja mēs nepiepildamies, ja mēs apzināti uz to nevēršam mūsu uzmanību, tad tajā brīdī mums ir grūti kaut ko dot tālāk, un man liekas, tas ir ļoti labs piemērs, kur mums vīriem ir jāatcerās par to, kad pārbaudīt, kur ir manas ikdienas domas – kur ir mani ikdienas darbi, vai tie ir Dievam tīkami. Un tad caur šo te prizmu ļoti skaidri svētais gars parādīs, kas ir tas mūsu ikdienas ritms, vai tur ir kaut kas jākoriģē vai nav, vai tur viss ir Dievam tīkams. Vai arī tajā pašā laikā tur ir kaut kādas lietas, kuras mums būtu jāpamaina, kuras ir bīstamas, kur var nākt apsūdzētājs, mūsu viņš var um, jebkādā veidā varbūt kalpināt vai mānīt vai kaut ko darīt un mēs varam tur paklupt. Un man liekas, ka tā ir tāda Jānis tos sarkanos karodziņus vicina un saka, klausies, esi uzmanīgi savā dzīvē pārbaudi, mācies no tiem, kas ir svētīgi, pāri visam meklē Dievu, un es uzmanīgi savās izvēlēs, ko tu dari, jo dienas beigās tu to izvēli izdari. Gan tad, kad Dievs runā un tev aicina kalpot, lai arī tad, kad uh, tevi kārdina apsūdzētājs, bet to soli, to pašu soli jau izdara tu, ka tu nepiedod, vai tu tur saniknojies, vai tu iekrīt kādā atkarībā, jebkas no tā visa. Un man liekas, ka tur Jānis ir ļoti labs tāds ar savu veselīgo skatu, mūs brīdina par to, cik mums vajag uzmanīgi skatīties savās dzīvēs, kur mēs esam. Jā, un um, atkal tevī klausoties, uh, Mm, šodien arī, kad skatījos šos vēsturisko raidījumu par, par Jāni, bija šī te glezna, svētais vakarēdienas. Un kā raksti saka, kad uh, viņš bija šajā īpašajā vakarā uh, tik tūs Kristum, ka varētu teikt, ka viņš tā kā bija pie viņa krūts. Un ko no tā var mācīties, ka tu esi tū Dievam, ka tu esi tū Kristumu, tad pāriet jau bakst un saka, pajautā viņam, pajautā, kurš tad būs tas, kas nodod. Un tev ir tā iespēja pajautāt un saņemt atbildi. Un es domāju, kad arī vīris aicināt, kad jums paliek šī te bilde jūsu redzes atmiņā vai citā visā atmiņā, e, ja viss, ko jūs varbūt tās būsiet šobrīd piefiksējuši no šiem diviem raidījumiem par apostoli Jāni, kad esi tik tuvu Kristum, ka tu esi pie viņa krūtīm, un tad tu vari pajautāt jebko, jebko, kas ir uz tavas sirsnīs, kas ir tavā prātā, kas tevi nomāc, kas tevi sarūktina, varbūt kas tevi iepriecina. E, nevienmēr vajag tās negatīvās lietas tikai jautāt, vai pajautāt, kungs, ā, kā tu man var iepriecināt, jo viņš grib iepriecināt. Ja, un ne par vēlti atkal atgriežoties pie tā, kad e, Jāni sauc par šo te mīlestības apustuli, ja, kad atrodoties šajā patiešām tuvībā ar Kristu, ar Dievu, ka viņš izbaudīja fiziski šo mīlestību, un tālāk viņš arī nodod to eh, visās šajās lietās. Un, draugi, tā, kad jūs lasat Bībeli, eh, Vai nu tās ir saka, Jāņa evanģēlijas vai eh, Jāņa vēstules, atcerēsimies vienu lietu, kad tas ir dzīvais Dieva vārds, kas izskan. Ja? Kā raksti saka, ka katrs vārds ir kas šeit ir, tas ir Dievs vētīts, lai celtu, ja, lai notiktos šis process, ka tas ir Dieva iedvesmots vārds. Un um, jā, draugi, skatos pulkstenī, kad viņš kaut kur akal ir aizskrējis, kad patiešām es aicinu, mm, lai mums paliek šī te bilde, ja apustulis Jānis varēja būt tik tūs Jēzum Kristum, tad principā tas ir vislabākais arī mūsu piemērs, ka mēs varam būt tik tuvi, Ja? Un tad Jēzus arī bija, pirms tam viņš taču paņēmis uz apskaidrības kalnu. Ja? Tur nebija tik daudz tiem mācekļu, viņš bija tikai viens no trījiem. Ja? Un atkal viņš ieraudzīja, un viņam bija šī atklāsme. Es domāju, ka lai katram vienam mums atrodoties tik tūp pie Kristus krūts, uh, ir atklāsme par viņa dzīvi personīgo, tālāk par ģimenes dzīvi, un tas redzējums plašais, kad Dievs saka, uh, Klau, draugs, tad, kad tu būsi pabeidz šo te skrējienu, ko es pagājušajā raidījumā teicu, kad tu nostāsies uh, mana uh, nu, tiesas krēsla priekšā, tad tev būs jāatskaitās. Nevis vienkārši, ko tu darīji šeit virs zemes, bet tev kā manam bērnam būs jāatskaitās, ko tu darīji manā plānā vai nedarīji šeit virs zemes. Tā ka, dargie draugi, tas ir mans aicinājums – Varbūt vēl kāds no tevīm īsts vārds un tad noslēdzam. Es teiktu, ka uh, vīri esiet tajās alkās Dievu ik katru dienu iepazīt vairāk. Esiet tanī sirds stāvoklī, Dievs uzrādi man, ko tu šodien gribi, lai es izdaru pēc tava prāta, un lūgt, lai Dievs ieliek jūsos vairāk augs uz viņu skatīties un viņu meklēt, un tad arī uh, jūsu takas kļūs arvien līdzenāks un līdzenāks.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 Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augsts No tava svētumā šī zeme zeus un plauks. Laiks īstiem vīriem. Akmeņiem tiks uzcelts dieva nams. No tiem...